Иако требаше по правило да зборувам за сега за самата содржин на Павловата проповед во дела со која што почнува 22 глава од делата на апостолите, сепак решив тоа да го одложам за следна сабота, затоа што деновиве, како што знаете, се случи нешто многу интересно. Страшно, жално за мнозина, особено за мнози на адвентисти во Калифорнија. Но да спомнам дека имаше едни, еден адвентист кој што го, еднаш само го запознав, еден ден само го запознав. А, а кој што а, тој и неговата сопруга беше објавено на Фейсбук дека а, како пожарникари учествувале во гасењето на пожарите во, во Калифорнија, во Калифорнискиот рај под наводници, бидеќи така се вика местото, Парадайс. А, нема да споменувам колку лица загинале, а, обично тоа што медиумите го кажуваат, какви се штети а, биле направени, нема да споменувам ни имиња, Но знаете ли која интересна вест се прошири во врска со тие пожари? и со таа несреќа поврзано со адвентистичката црква. Уништена е адвентистичка црква, значи, до темел. И домот на проповедникот, нема да го кажам името, сега и го заборев, не се ли трудев да го запомнам. Но се работи за проповедник, кој што венчал, не венчал, веќе, веќе венчани под наводници, под наводници венчани, мислам беа лесбијки или, да, хомосексуална двојка, тој ги крстил во црквата и ги примил, и ги примил за членови во, во адвентистичката црква. И јас се секјам, и многу скоро исто така имав една таква дискусија на интернет со еден непознат тип. И на генерал конференција пред три години во Тексас имаше лица кои што тврдеа немојте да ја мешате оваа тема ракоположувањето на жени со содомија или хомосексуалство или а, како беше таа кратенка, идиотска, што е? што ја користам. Л, да, да, да. да. да. Бидеќи ако ќе видам таа кратенка, кога читам некој текст, кога ќе видам таа кратенка, јас целата таа кратенка си ја преведувам идиоти. Кога си го читам за себе текстот. Немате да ги мешате тие две работи, демек тие две работи немаат ни, ништо заедничко. А уште пред 30 кусур години на тогашниот председател на генконференција Нил Вилсон, таткото на сегашниот, му беше проречено дека за 30 години, ако сега ракоположувате жени, или почнете да ракоположувате, за 30 години ке ракоположувате хомосексуалци. Истото што се случува кај протестантските така наречени цркви. И множина доскоро, значи оваа деценија, и некои и оваа година тврдат, не, тоа не е вистина, тоа се две различни работи, не мора да значи дека едното со другото е поврзано. Всушност, едното со другото е многу тесно поврзано. Многу тесно поврзано. Затоа што, ако старешината, Иако ние не користиме такви изрази, пример, отец, ивица, отец, тој, тој, отец, отец, отец. И да не се користи изразот, и, воред, да не се користи, не треба се користи, да речеме. И да не се користи изразот, свештеникот е тоа. Свештеникот е таткот. Бидеќи првите свештеници биле кои? Од Адам натака таткото на семејството. Значи, првото свештенство било свештенството на првородените. Кој првородени? Може да има еден куп женски пред него, родени. Значи, и не мора да бил прв баш прв, како во случаја со Јаков, например, кој што не бил баш прв. Виту Сит бил првиот син на Адам. Дали? Но, кога преминувало свештенството или првородството или како поинако се нарекуваше тоа благословот значи од Исак Исак сакал да го благослови Исав бидејќи Исав му беше првороден Се замислете замислете жена свештеник, знаеш тоа би било смешно, например, пример. Дали може на негзе да се обратите отец? Не може. Значи, ова прашање нема никаква врска со еднаквост и рамноправност. Кој може да биде татко во семејството? Па мажот може, само мажот може да биде татко. Не се нека секој маж е и татко. Меѓутоа, за да биде татко, ма, кој може да биде мајка во семејството? Па само жената може да биде мајка. Ако ги помешате тие две работи, ако ги побркате тие две работи, што следува? Следува, следува содомијата. Значи, не е битно дали, како си се родил, можеш да бидеш што сакаш, машко или женско, понатаму во животот. Со избор. И сека тоа се случува. Значи, содомијата тропна на вратата на адвентистичката црква, Каде на друго место, ако не во Калифорнија? Каде на друго место би почнал, ако не во Калифорнија, а во Европа, евентуално во Холандија? И сега, со ова беззаконие, ова одвратно беззаконие, е полн и католичкиот и протестантскиот свет. Иако кај католиците не е официално ракоположуваат или не е тоа неофицијално постои. Има. тоа не сме чуле, не сме чуле, еве го кажувам како едно, едно охрабрување, дали сте чуле Господ да, да уништува со пожари или со други несреки протестантски цркви, да убива, ангелите да убиваат католички свештеници, педофили, хомосексуалци и така натаму. Додуше да Јовин не е убиен, Нашиот подноводници. Но, што представува според историјата на духот на пророќството еден ваков чин? Кога Господ ќе дозволи да изгори до темел адвитичка црква и домот на проповедникот. што представува. Да, така, да, така се викаше, да. Јас не искам да го споменувам, бидејќи не е битно да се споменува, нека му послужи на покаяние и освестување. Понекојаш, знаете, за да Господ не освести од нешто, од кое што не се освестуваме поинаку, од некоја грешна состојба, треба силно да не мавне од земјачи, треба да биде многу посилна таа интервенција. Не може со, со нешто со нешто по, помало. е една библиска полука по 14 години кога го на пророкот Иса, Исаја, или не? Да, мислам Исаја беше. Така што споменува стршлени. Господ велике ви испратам стршлени. Чи значи не оси, стршлени толку, таков бил, таква била духовната состеба на Израел, што требало нешто многу, тоа е символично се потребени тие стршени. Требало нешто многу, нешто многу страшно да се случи. И се разбира, вавилонската инвазија, сето тоа крвопролевање, сиот тој колеж, Дори очите на јудејскиот цар Седекија биле ископани по заповед на, на, на Вуходоносор, откако пред тоа, пред, значи, уште кој додека гледал, пред тоа морал да гледа како му ги убиваат децата и потоа му ги вадат очите, значи тоа да биде последното што го видел. Таа трагедија да биде последното што го видел во својот живот. Та не збориме за Турчилукот и казните што се случиле врз православниот исток. Зошто Господ дозволува многу пострашни неволи, што дошле врз Божиот народ, евреите ги, еврејките ги вареле своите деца во Ерусалим за време на Титовата обсада. Зошто толку до, до, до, до такво дереже не дошол никој адвентист се уште? И ова би рекле што досега се случувало е овие пожари, например, се нешто далеко од, од, од оно што се случило на израелскиот народ или подоцна на разни христијански народи. Значи, то, таква ни е духовната состојба понекогаш, што Господ ќе употреби страшна трагедија. Ке дозволи поточно страшна трагедија, за, за покаяние и за освестување. Би сакам да прочитам некои цитати од Духот на Брошту во врска со оваа тема. Ке почнеме, ги има тука собрано во настане на последното време. Божите судови ќе ги погодат големите градови Страшни удари ќе ја погодат земјата, така што господските палати, овој Левет го пишу, 1891 година. Страшни удари ќе ја погодат земјата, така што господските палати, подигнати со големи издатоци, сигурно ќе се претворат во купишта урнатини. Понатаму, само ќе ги читам, кога ќе се тргне Божјата заштитничка рака, разознувачот го почнува своето дело. И тогаш нашите големи градови ќе ги снајдат најголеми катастрофи. И ова е уште еден така обшт цитат. Но сега нешто кажува по-конкретно во следниот. Господ им упатува предупредување на жителите на земјата – тој го сторил тоа по пат на пожарот во Чикаго, да спомнува пожари во неизино време, и конкретни градови. Пожарот во Чикаго и пожарите во Мелбурн, Лондон и во градот Нью-Йорк. Што имат заедничко сите овие места? Големи градови. Што има во големите градови? Најголем неморал. Да видиме што пишува понатаму. Крајот е блеску и секој голем град во секој поглед ќе биде свртен на опаку. Што би значило ова? Ке дојде до немири во секој голем град. Спајали и Скопје во оваа категорија. Се што може да се расклати, ќе биде што? расклатено. Марфиев закон спореден Се што може да се расклати, ќе биде расклатено и никој не знае што ќе се случува потоа. Божите судови ќе бидат сразмазни со расипаността на луѓето и со светлината на вистината што ја примиле. Со што ќе бидат сразмерни судовите? колку расипаноста во сооднос со светлината што ја примиле протестантскиот свет прими најголема светлина. А токму протестантските народи се извор на овој разврат и ова беззаконие во денешно време. Или некогаш протестантските народи. Ово кога Божиот народ би бил свесен за несреќата да што се заканува на илјадници градови. Тука Скопје сигурно спај. Колку градови има на географската карта? Илјадници градови велијано. Денес речи си потполно предадени на идолопоклонство. Тука Скопје сигурно спај. И види каков страшен цитат. Близко е времето кога големите градови ќе бидат избришени. На времето за некои големи властодржци, пример за Кардели, за Джилас, за Тито, се велеше дека границите ги цртале со молив, границите, помеѓу некои републики, помеѓу некои држави каде ќе поминува границата. Господ има гума со која што на географската карта се бришат градови. Каков овој израз? Ближо времето во големите градови ќе бидат избришани. Може да го замислиме светот во состава како големите градови ќе бидат избришени, на што тоа ќе наликува, дали воопшто ќе, ќе обстанат медиумите за да го соопштат тоа, за да ви испратат слика или репортажа или, или било што. Дали ќе може интернет да го видиме ако бидат збришени компјутерите да, во тие градови? Видјав градби, забележи тука поднасловот гласи, градбите отпорни на катастрофи, ќе се претворат во пе отпорни, значи специјално градени за да бидат огноотпорни. Видов градби во кои се поставени најскапи противпожарни уреди за да се осигураат од уништување. Но, запрекам, Како што некогаш Содом и Гомор, случај на споредбата со овие два градови, изчезнеле во пламенот на Божијата одмазда, така и тие горди изгради ке се претворат во пепел. Тие ласкави споменици, подигнати во чест на човековата големина, ќе бидат соборени во прав, дори и пред светот да го следите последното големо уништување. Бог го повлекува својот дух од расипаните големи градови, кои станале слични на градовите од времето пред потопот или Содом и Гомор. Содом и Гомор. Значи, кога Исаја велеше да немавме остаток, ке се изедначевме со Содом, ке заприлегавме на Гомор. И се до Елена Вајд Содом и Гомор се споменуваат како пример. Не случајно. Зашто Господ, нашето време, го со кое време? Со Содом и И имаше еден проповедник што праша, дојде бека и сестри, ете изгори куќата на тој проповедник. Мегуто што правиме со на други, вели? Што може на други што правиме, кои што се невини луѓе, кои што се честни, праведни луѓе, па и нивите домови изгореа. И ја ведеш му напишев, да, како што и, и Лот загуби се во Содом. Кој, кој е пораката од ова? Дали пожарите селективно а, гореа само куки на отпаднати проповедници? На расипани цркви? се разбира дека во сите вакви катастрофи има и така наречени невини жртви. Но што бараа таму? Кој го треше Лот да се насели во Содом? И зошто сакаше да се насели во Содом? Ово е прашање за размислување за сите нас. Ако на сите комши им гори куќата, колку долго мојата ќе остане? Да, Господ прави такви чуда, Еднаш ви кажам <laughs> са она интересно искуство, кај што и на горниот сосед, и на долниот сосед, поплавени спалните, моите, мојата сува и цевките од радиаторите суви. Мегуто, ако Господ решил да го уништи топанско поле, <laughs> може ли само, само мојот стан да остане цел, кога самиот е дел од зградата што треба да биде уништена? Со ги збораме да бегаме од Содом. Пораката е што бараме и ние во Содом. Скапоцени палати, чудо на архитектонската умешност, ки бидат ништени без предходно предупредување кога Господ ке согледа, еве кога, кога Господ ке согледа дека собствениците ги пречекорле границите на простувањето, замисла, ова е страшно. Че значи, ке, ке похулат на Светиот Дух. Уништувањето на тие величествени згради со оган, за кој се предпоставуваше дека се безбедни од пожар, е само приказ на оно што ќе се случи кога за кусо време, земската архитектура ќе лежи во урнатини. Жалам што ќе немаме време во потоа во 70 та глава од книгата на 250-та страница имаше и други цитати на оваа тема но нема нив да ги прочитам сега. Само би сакал да прочитам еден цитат, еден друг цитат од Елена Вајд во врска со пожарот што ја снајде адвентичката издавачка куќа во неизино време. Review and Herald, преглед и гласник. Јас ја посетив, се наоѓа денес во државата Мериленд. еднаш таа изгоре до темел во 1902 година, значи пред 116 години. А пред тоа, тоа не беше првиот адвентистички пожар во седиштето на тогашната адвентистичка црква Батл Крик. Тоа не беше првиот адвентистички пожар во Мичиген. Пред тоа што изгоре во истиот тој град, во собственост на сега тоа беше дил, <laughs> тоа беше проблемот. Предходно изгоре целиот здравствен дом, кој што Келок се обиде и конечно успеа да го извлече од собственост на Адвентичката црква и да го претвори во негова приватна собственост. Претоа тој изгора до темел, а сега печатницата изгоре до темел, адвентичката печатница изгоре до темел, зошто? Дали знаете зошто? Затоа што прифатила да ја пишете еретичката книга на Келок, на доктор Келок, Живиот храм. Се, замислите, во еден куп протестантски заедници примаат и венчаваат хомосексуалци, па сега и ги рекоположуваат, независно од кој пол, бидеќи полот за нив е ирелевантен, не постои. Меѓутоа, кога такво нешто ќе, ќе влезе во Адвентичката црква, Господ интервенира со, со трагедии. Има разлика? Која е разликата? Господ сака да ја предупреди Адвентичката црква. Да не си игра со што? Со оган. Гревот е оган, ама Господ е поголем оган. Нашиот Господ е оган што согорува. Пред да изгори печатицата до темел, Елена Вет напишала вакви зборови. Во нокните видения ми беше покажан ангел како стои со исукан меч како од оган, значи, самиот меч како е да е пламен, над Батал Крик, значи седиштето, значи целиот град, седиштето на Атлетичката црква во тоа време. И потоа, неволја, една неволја по друга се истура врз градот. По времето на Елена Вајд се случија два трагични адвентички пожари. Немаше човечки жртви, но се беше согорено и разуднато до темел. Значи, огромни финансиски штети. И ова се само капки на Божијот гнев. Ова е само предупредување до Адвентичката црква И се надевам и се молам мнозина да се освестат од ова и да се подсетат на таа историја со адвентичките пожари, многу повеќе, а и ние во денешно време, дали мислиме дека сме многу, многу поправедни од другите, бидеќи во ова време можеме да бидеме праведни колку лот, Лот не е некој голем праведник во Библијата. Лот може да го речеме некој одвај праведник. Меѓутоа, ете такви како Лот, како Лотовци, Господа ни се смилува и да не спаси од, од тоа бришење во ова, од таа последна чистка во ова последно време, особено кога неговата милост ќе заврши. Нека му е фала и слава. Амин.